Nie, tam jest. Bo tam pisze kupa. Lepiej jest to Chodź tutaj dalej. Coś jest? No łyby. Z alkoholem. Tego wyjąć? Dobra. To będzie 5 pięć. Dziękuję pani trzyma, ja dam pani 4,50. A jak jedzie, no. Nie pójdź, a nie lepiej. Słuchajcie, hej, mogę wam coś zaproponować? Nikuś. Po 5 zł, zabawek kupcie, lecę zabawek. I razem. I drażetki, tak się rozkręcisz? Nie, nie tamte. No te, zobacz. A tam są takie lepsze. Teraz to wolne. Co? Nie, 10 zł ja bym potrzebował. A dokładnie 8,50. 8,50, dodam 20. To już po księdzu. Ja nie mam. No właśnie. O, na przykład księdza, nie? No, jest, jest, tak, tak.